ieško tavęs ir nesurast. Naktį taip skaudžiai beldžia į duris lietus. Naktį akių dar nesumert, naktį naktį šviesa langė ilgai, ilgai, ilgai neger. Quand dėl taip lyja, nedark sudė man dar, kodėl taip lyja. Atei naktį, akių dar nesumet, naktį, naktį. Gal išsilgia meilė žvilgsnį, susitiks. Aš pasilgau laukti tik tavęs. tu patikėk į čia. O nakties diena, tikėk į meilę, tu patikėk. žiauri tikrovė. Kągi įpusėjo jau pirmasis pavasario mėno, kovo vidurys kaip tik yra šiuo metu ir kaip įprasta nuo 11 valandos radijos stoties pulsas eterija laida apie mus lietuvius tikrai tikra visa tiesa žiauri tikrovė. Aivaras Lilika kartu su manimi. Sveikas gyvas Aivarai. Sveikas Erikai, labas klausytojai, labas Lietuva, e, prisikėlusi žiemos greičiausiai, bandanti bent jau prisikelti. Ir turbūt, Erikai, bus taigmena, e, kada naujieji metai prasideda? pagal vieną kalendorių, nu turbūt sausio pirmą pagal kiniečiai švenčia kažkas vasario viduryje, atrodo. Pagal jo menulį ten daugiau kalendorių, o jeigu žiūrėt netgi Anglijoje iki 18 amžiaus, naujieji metai būdavo pavasarį. E, pavasarį švesdom naujosius metus ir mes. Lietuvoje taip pat naujieji metai, nes e, tai yra žemdirbių ciklo, sakykime, žemdirbių e, sampratos, pasaulėjautos, pasaulėžiūros sudėdamoji dalis yra metai skaičiuojami nuo derliaus pasėjimo ir metai būtent nuo to laiko. Net žodis metas yra lietuvių kalboje mesti, metą, mesti, metą. Ir, e, sakykime, tai siejasi be abejo ir su e, veiksmu mesti rūgius grūdus ir audinį, kurį buvo tikima, kad žmogus audžia per savo gyvenimą gyvendamas. Tai E, ta proga, kadangi maždaug tai prasidėdavo tarp kovo ir e, naujieji metai taip, nes tai yra pavasaris, vas, vasara. Įvadas į vasarą, pa vasara. Netgi pats mūsų ir kaip, kaip, pavadinimas. Ir visko ko atsigavimas, jeigu galima sakyti taip, vėl. Viskas, vandens tekėjimas jo iš e, kieto pavydalo, iš ledo vanduo pavirsta į vandenį nuo šilumos kiekio, kurį spinduliuoja saulė ir e, su to būdavo surišti naujieji metai. Ir netgi žodis Velykos yra mūsų senos kalbos žodis, yra surištas su vėlinu, su velniu. E, nes šaknis ta pati vėl, vėl, kaip ir vėliniu. Nes e, jeigu paimsime lapkričio mėnesį, kada vėlinės yra švenčiamas. Tai yra tada, kada gamta miršta, kada nukrenta lapai, e, kada viskas iš žalios spalvos pavirsta ruda ir galiausiai viskas pilta, pilka ir galiausiai pavirsta balta kaip mirtis ir pamažu daigeliai pradeda kaltis, vėl žaliot viskas ir nuo to prasideda naujieji metai. Tai bitant nuo gyvybės prisikelimo ir tai yra mūsų senas vėl šaknis Velykos yra ta, tų pačių vėlių prisikelimas, tų mirusių pavasarį, e, mirusių rudenį ir e, prisikeliančių pavasarį. Tai yra nieko nėra amžiniau ir pastojau kaip gamtos prisikelimo. Ir čia yra nebe abstrakcija, sakykime, kad žmogus miršta ir prisikelia. Čia yra abstrakcija, nes tikroviai tai yra vienas kitas atvejis, tik tai kai pijokas koks nors prisilakęs trečią dieną prisikelia iš numirusių, e, išblaivėjęs ir pradėjęs naują gyvenimą. Tai čia vienas kitas toks atvejis. Bet gamtas yra tai pastovus ciklas, pastovus ratas ir nuo to nepabėgsi. Todėl šiandien aš tai pamašiau, iš tikrųjų reikėtų pakalbėti apie senąją mūsų uh, pasaulyje žiūro, pasaulyje jautą, apie sampratą pasaulio, kuri pakankamai skyrėsi. Ir kaip aš jau paminėjau vien pačioj pradžioj žodis, pavyzdžiui, Velykos, vėlinės, jos visiškai dabar kitaip skamba. E, didžioji dalis jie su žmogaus prisikelimu ir mirimu, su žmogaus prisikelimu. E, kuris gyveno Arabijos dikumuose kažkur, tai kažkada tai numirė, kažkada prisikėlė, žiūrint, kad patys krikščionis kitomis datomis tas šventės kažkada tai šventė. E, čia tik tai Konstantinas prie Saulės kulto viską pritempęs apie 400 metus modifikavo, sakykime, su mitraizmo kultu sujungė judaizmą ir mes turime šakar makar, kuris vadinasi krikščionybė, tai e, š, kuri dar dalį mūsų irgi papračių be abejo kažkokiu tai sugėrė, išlaikė, galbūt prie priminimą apie tai, bet tai yra abstrakti, nes e, tikrovėje tokių dalykų, kaip pamatysite, mūsų kalboje, mūsų sampratoje mažai ir buvo. Patys žodžiai yra atsakymas apie sampratą, apie e, pasaulėjautą, apie pasaulėje žiūrą, mūsų žodžiai. Pavyzdžiui, e, jeigu pasakysiu vėlus metas, nu, lyg tai ir tvarkoje, vėlus metas tai yra tada, kada saulės mažai. Pasivėlinti, o jeigu pasakysiu vėlinas, ar bevelnės jau visiems plaukai turėtų pradėti šiauštis. Tai tada ir vėlus metas yra plaukų pasišiaušimo <laughs> laikas, nes šaknis tai ta tai pati vėl, jo, tai yra vėlino metas. Tai tas tamsos laikotarpis buvo nekas kita, tai saulės nebuvimo laikotarpis. <laughs> Ir tai buvo vėl tas e, tam tikras reiškinys gamtoj, ne abstrakcija, o realus tikras reiškinys gamtoj. Ir tai yra, todėl tai ir yra skirtinga. Aiškinti nereikia, aiškinti nereikia, kas yra vėlus metas, nes tu matai. Nu, taip. Tu tai gali tikroviai. O va jau vėlina, ar, ar velnės, kuris pragaro į smalą verda, jau reikia aiškinti, kad tu turėtumėjai bijoti. Nes tai nebe gamtos reiškinys, o sąmoniai e, įkaltas, įteiktas teiginys. Ir e, tai yra labai svarbu žinoti tos vat, e, abstraktų teologinį filosofinį mąstymą, kurio aš nenagrinėsiu. E, tai yra krikščionybė, tai yra daugiau galbūt, pavyzdžiui, užduočiau klausimą, iš ko kyla tėvas ir sunus, arba iš ko, atsiprašau, kyla šventoji dvasia, iš tėvo ir sunaus ar iš tėvo. Nu, šitose dalykuose sunku. Jo, nebus... aš tik tai <laughs> žinau, kad bažnyčios apie, tūkst, apie 11 amžiaus pra, vidurį, e, bažnyčia dėl šito ginčio, iš ko kyla šventoji dvasia, iš tėvo ir sunaus, ar tik tai iš tėvo, suskilo į dvi dalis. Vieną pasivadino ortodoksai arba pravoslavoje, kiti pasivadino katalikai. Bet tai buvo priežastis kilimo. Ir e, nes vieni pasakė, kad iš tėvo iš sunaus, o kiti pasakė, kad tik tai iš tėvo. Tai čia yra abstrakcija. To tik čia yra teologinė filosofinė mintis, kuri su tikrove visiškai jokios sąsajos neturi, bet su filosofiniu mąstymu, tai yra su mąstymu apie tai, ko nėra tikrovėje, <laughs> o apie galimybės tik tai. Ir kuri, sakykime, šalis turi didesnę jėgą, galę, tai ir įrodo šiuo atveju, kad tai yra vertė, vertinga teorija. Tai mūsų kalba yra visiškai priešingybė tam. E, mūsų mąstymas buvo visiškai priešingybė šitam e, teologiniam filosofiniu mąstymui. Jisai buvo labai konkretus, labai apibrieštas, labai aiškus ir visiškai matuojamas su tikrove. Ir e, aš liečiu pasaulyje žiūrą vien todėl, kad mes iš tikrųjų, nei vienas žmogus, nei tu, Erikai, nei aš, nei klausytojas, iš tikrųjų negalėtų, negali gyventi pasaulyje, kuris yra mums svetimas, kuris tau yra svetimas. Tu negalėtumai grįžti namus, kurie yra tau svetimi, tu nenorėtumai valstybei gyventi, kuri yra tau svetima. E, Tai taip, iš tikrųjų, nei vienas mes ir negalim gyventi pasaulyje, kuris yra nupasakotas kitų, nes kitų pasa, nupasakotas pasaulis nėra tavo namai. Tai šiuo atveju ta hebrajiška, arabiška ideologija tai yra arabų piemenų nupasakotas pasaulio įvaizdis. Ir tą arabų piemenų nupasakotą pasaulio įvaizdį mums primetė kaip mūsų pasaulį. Ir todėl kyla tiek daug nesusipratimų ir todėl tie namai yra svetimi mums. Jie iš tikrųjų, nes tai nėra mūsų nupasakota. Ir aš dažnai sakau, mūsų eglė žalčių karalienė mhm. yra žymiai, žymiai vertingesnė negu visa Biblija. E, eglė žalčių karalienės pasaka yra brangesnė, turtingesnė prasmėmis negu visa Biblija. Todėl, kad tai yra mūsų pasaulis, mūsų pačių nupasakotas. E, net pasaka ryšasi su pasauliu, pats pas pas. <laughs> ir pasa... Mhm. <laughs> E, tai aš imsiu daugiau apie mūsų pasaulyje žiūrą, pasakodamas vėl daugiau Simono Daukanto, kuris e, tyrinėjo senuosius šaltinius ir perpasakojo, kas juose liko. Ir imsiu 1326 metais e, švenčiausias mergelės Marijos vienolio brolio kunigo Petro Dusbirgiečio, kuris aprašė Prūsijos žemės kronikai. E, dar kitaip, kita knyga buvo Orbis Gotikum e, ar Gotų pasaulis. E, Ir e, tai yra apie 13 amžiaus pradžioj. Atsiprašau, 13 pabaigoj 14 amžiaus pradžioj parašytos knygos. Ir būtent jisai pradeda tam tikrai žodžiais, kur mes pamatysim, kad dabartinė neopagonybė taip toli stovi nuo šitų žodžių, kad aš jos dažnai tos neopagonius vadinus prastai prasta katalikų bažnyčios kopija. Todėl, kad jie vėl garbina abstrakcijas. Mm. Per kūną kažko, tai yra abstrakcija, todėl, kad per kūnas yra veiksmas. Per kūną gali vyras susijungę su moterį padaryti vaikus. Per kūną. Tai yra veiksmas. E, per kūną gali susijungti dangus su žemė per kūniją. Mhm ir tos perkunijos pasiekoj prasideda pirmasis derlius. Tai štai ką rašo e, 13, 14, 13 pabaigoje 14 apie mūsų pasaulio žiūrą. Aš imsiu tos šaltinius, nes mes kaip tik dabar apie tą laikotarpį ir kalbam. 13 e, amžius. Ket, e, tai Petras Dusburgėtis rašė, jie, nepažinodami krikščioniško dievo, sudėvino visą pasaulį. Saulę, menulį, žvaigždės, perkūną, paukščius, keturkojus gyvūnus, netgi rupūžės. Jie taip pat turėjo šventus miškus, laukus, vandenis, kur niekas nedryso nei medžio kirst, nei žemės dirbti, nei žvauti. Apie tą pasaulėžą labai daug yra pasakoma šitoje vietoje. E, pasakoma, kad mes sudėvinom kiekvieną gamtoj esantį reiškinį. Saulę, menulį, žvaigždės. Dabar kiek tave veikia Saulė, Erikai? Na, kaip ir kiekviena turbūt be saulės negali išgyventi. Be ne? saulės Naturalu, nebūtų tai yra, pavasario, būtų... kuris dabar <laughs> ateina jo. <laughs> Realybėj tai, tai yra tikrovės dalis. Pavyzdžiui, menulis. Nu, at kaip menulis veikia Žemę? Žiūrint ką, jeigu Žemė, tai... Vandenį, pavyzdžiui. Ai, vandenį gal, bet žmonės irgi kai, kur, kai jo, koks menulis veikia. Jo, jo, jo, <laughs> labai ypatingai pilnatis, ar ne? Ištraukia turbūt 90 procentų smegenų vandens ir dažnai tas vanduo kažkur tai menulio pusėje pasilieka. Šiuo atveju vandenynus mes matom patloslūgius pot veikia. Tai yra realybėje esantis reiškinys. Hmm. Tai ką Dusburgietis aprašo, žvaigždės, pavyzdžiui, vėl veikia, radiacija žvaigždžių pas mus pasiekia ir gali žvaigždžių dulkės pasiekia ir visa kita. Tai įtakoja, bet tiesiogiai žemė. Tai šiuo atveju tai įtakoja daug labiau, negu iš ko kyla tėvas ir sunus. <laughs> tai ką Dusburgietis parašė, kad tikroviai esančius reiškinius jie tyrinėjo ir jais domėjosi. Ir tai buvo krikščionėms pati didžiausia nuostaba, nes jie domėjosi tikrovę. <laughs> O šiuo atveju teologija uždaro smegenis į netikrovę. <laughs> E, dabar jie ne, taip pat turėjo šventus miškus, laukus, vandenis, kur niekas nedrįso nei medžio kirs, nei žemės dirbti, nei žuvauti. Dabar čepkelių raistas koks nors yra. Ar drįsta kas nors ten <laughs> žuvauti, medžius kirsti? Galim sakyti, kad turim šventą mišką, ar ne? Jo, <laughs> mes turim šventas giraitės, e, šventus ežerus, šventas upės, kurie yra nacionaliniai parkai kur mes augom dėl to, kad tos rūšis neišnyktų. Tai yra, žmogaus santykis buvo to laikotarpį antiek modernus ir antiek moksliškas, kad atėjusius krikščionius tai pribulaškė be proto. <laughs> E, ir kaip pasakyti, e, žemaičiai tokį turi pasakymą gražus be proto. Tai šiuo atveju krikščionybė yra graži be proto. <laughs> E, ir tas, vat, jo stebino, kaip čia dabar gali būti šitaip. Kaip gali būti nacionaliniai parkai, jeigu lyginsim analogus, nes žmonės suvokia, kokia yra tikrovės reikšmė žmogaus gyvenime ir koks yra žmogaus įtaka tai tikroviai. Ir toj pusiausvyrai gyvenom. Ir dabar toliau aš eisiu, aš pačio Gedimino dabar žodžiais, irgi apie tą dievą, kurį mes tikėjom. E, ką jisai pasiuntiniams jaunuoliams pasakė. Aš sutinku gerbti popiežių kaip tėvą dėl to, kad jis senesnis už mane. Aš tokius vadinu tėvais. Arkiviskupą taip pat laikau tėvu, nes jis irgi vyresnis už mane. Tos, kurie to paties amžiaus, kaip aš, vadinu broliais, o jaunesnis už save sunumis. Aš nedraudžiu krikščionimis tarnau dievai pagal jų papročius. Nedraudžiu rusams melstis pagal jų apeigas ir lenkams jų papročių leiskit ir mums garbinti Dievą mūsiškai, mūsų visų vienas Dievas. Tai yra 14 amžiaus pradžia, 1326. Vatikanų reikėjo antro susirinkimo, tai yra 20 amžiaus vidurio, kad suprastų, kad mūsų visų <laughs> Dievas yra Dievas. E, mes susidurėm su visiškai moderniaja teologija, jeigu tai pasižiūrėti, tamsiosiose pagoniškoje Lietuvoje. Ir, o iš tikrųjų, kaip sakiau, ta pati krikščionybė yra labai graži be proto, jeigu palyginsim. Ir todėl suvoksim, kodėl jinai negalėjo netaikiai, kodėl mes kovojam su kryžiuočiais. Nes e, kiek, kokia, sakykime, vat Erikai paprastas e, vertė iPhone'o, ketvirto, sakykime, modelio. Nu, porą tūkstančių no, turbūt bus. bus. E, jeigu naudotas, tai ir už tūkstantį gali nusipirkti tenai. E, iPhone'o, jo, tokia vertė. E, dabar kokia vertė mašinos, merso kokio nors, ten, nu, 100, 500, 200 tūkstančių gali būti. O kokia vertė saulėlydžio? At... Hmm. Neįkainojama galbūt galim pasakyti. Jo, saulėlydis yra neįkainojamas. Kita turbūt viena iš didžiausių verčių, jeigu aš paprašyčiau kiekvieno klausytojo dabar įkvėpti orą ir nekvepuoti. At kokia vertė oro, be kurio tu išgyventumai jo 10 minučių septynias. Galit kvepuoti jau. <laughs> jo, bet tai yra Matot, kaip pas mus vertė ir vertybės yra apkeistos vietomis. Mes įsivaizduojam, kad vertė ir vertybė yra iPhone'as, kurį tu gali nusipirkti, o iš tikrųjų vertybė ir vertė yra tai, ko tu negali nusipirkti. Ir tą suvokė tie tamsieji pagonis, kurie suvokė, kad visų dievas yra vienas. Šiuo atveju tuo metiniai krikščioniškai Europai dievas galėjo būti vienas – tėvas, sunus ir šventoji dvasia. Du barzdoti dadai ir tarp vidury tarp jų plasdenantis balandis. Tai šiuo atveju šito abstrakcijų mūsų žmonės jokių būdų negalėjo suvokti, kaip tėvas su sunum gali gimdyti pasaulį ir balandis. Toje, kad suvokia tikroviai esančius reiškinius. O reiškiniais toks, kad du vyrai gali gimdyti pasaulį, nu, kaip pasakyti. Iki pačiai dienai niekas tokio stebuklo nepadarė ir aš manau, artimiausių laikų nepadarys to. Išskyrus, jeigu tai bus vyras ir moteris. Tai e, sekantis dalykas, apie mus vėl rašo, kad mūsų, pas mus yra santykis su e, elgesiu toks, kad įpročiai kuria papročius. Ne papročiai kūrė įpročius, bet įpročiai kūrė papročius. E, tai yra visiškai aiškiai, e, paprotys pas mus kažkodėl tai e, čia vėl neišsilavimusių žmonių, jeigu jūs išgirsi dabar neišsilavimusių žmogų, jisai varto žodį ne įprotis arba paprotys, jis naudo žodį tradicija. Tai jeigu kas vartoja žodį tradicija, yra labai bukas ir neišsilavinęs žmogus, nes jis nesuvokia, ką jis kalba. Lietuviškai tradicija verčiasi paprotys arba įprotis. Tai šiuo atveju E, jeigu mes įvedam tradiciją, mes ją paėmam kaip dogmą, e, kai yra tai nekintamybė, kurią mums primetė. Tai vėl yra mes negalim pasaulį, kaip aš minėjau, kuris svetimųjų nupeštas. Tai šiuo atveju žmonės vartojantį žodį tradicija gyvena svetimųjų pasaulį, nes tai yra svetimųjų primesta tradicija. Pats žodis yra mhm. svetimas mums. Tai šiuo atveju mūsų tautoj suvokė, buvo suvokiama e, pasaulyje žiūrai. Yra įpročiai, ir papročiai. Įpročiai kuria papročius. Ir keičiant įpročius, tu gali kurti papročius. Ir tai yra tiesa. E, socialiniai inžinieriai, sociologai tai žino. Įpročiai kuria papročius. Nes iš tikrųjų, kas yra? Mes turime žodį omo. Ir dažnai sakom, kur aš tai turėsiu? Aš tai turėsiu omenyje. Indai turi, kadangi mes labai gimininga mums artima kalba yra sanskrito, aš jau kitose laidose kalbėjau, tai indiškas om skemuotas, jų pats šventiausias, kuris pilnai tarėsi om mani padma bum, om manyje, e, tai mes turime omo, homo netgi lotiniškas iš omens yra kilęs. E, tai yra etimologiškai ta pati kilmė šitų žodžių. Ir todėl omo yra visuomenė pas mus. Visų omo. Pats žodis visuomenė yra bendras omo. Ja, tai va čia ir įprotis yra asmens omo, O paprotys yra visuomenės, visų omens dalis. Omo, va tas visuomenės paprotys yra ne kas kita, kaip, e, sakykime, pasaulyje žiūros atspindys, nes pats žodis pasaulyje žiūro religėrė latiniškai, tai yra e, pasaulio žiūra, tai žiūrėjimas į saulę. Ir jeigu mes paimsim kiekvieną gėlę, paimsim kiekvieną lastelę, mes pamatysim, kad jos iš tikrųjų kiekviena žiūri į saulę. Ir visa žmonija, ir kiekvienas žmogus yra nuo Saulės. Ir mes kiekvien, nes kiekvienai lasteliai žiūrinti Saulę, mes išeinam, kad ir judom joje. Kai jinai pasitraukia, mes joje nebejudam, mes miegame. Kai Saulės nebėra, mes miegame. E, tai yra sampnuojam tamsoje. O veiklus gyvenimas vyksta šviesoje. Ir kaip menulis atsispindi ant ežero naktį, vat paimsim, menulis ant ežero naktį atsispindi, taip mes atsispindim ant žemės dėka saulės. Aš kalbu apie senąją pasaulyje žiūra, kuri e, išliko mūsų žodžiuose prasmes, veiksmai išliko pasaulyje žiūroje mūsų senoji. Tai mes iš tikrųjų esam Saulės atspindys ant Žemės. Mhm. Jeigu pasižiūrės energiją, kurią mes gaunam, tos Saulės fotonus, kurių dėka vyksta sintezė, čia aš kalbu jau iš moderniosios, bet tuo metu tai žmonėms buvo daug aiškiau negu šiandien kiekvienam esančiam žmogui. Ir tavo Saulės šviesą galim pavadinti šventąją dvasę, nes be šito Saulės fotono be to šventosios dvasios mes neegzistuotumėm kaip rušis, kaip reiškinys, kalbant apie visą Žemės planetą. <laughs> Ir tai buvo daug aiškiau 13 amžiaus žmonėms. Negu mums dabar. <laughs> Ne? Negu mums dabar paskendusiam teologijose, samprotavimuose, kurie su tikrove ryšio visiškai jokio nebeturi. Ir gal todėl, vat, visos, paimsim katalikiškos bokžyčios, vieta, kur gyvena Dievas. Tai yra bažnyčia nelietuviškas, lenkiškas bokžyčia. E, mečetės paimkim, paimkim sinagogas, paimkim rūmus, parlamento rūmus, paimkime teisėjų rūmus, paimkime visus e, svarbesnius susirinkimus, mes pamatysime, kad visur ten yra tamsa. Egipto piramidės, mhm. visur e, Babilono zikura yra tamsa. Šviesos ten nėra ir rasti jos ten tiesiog yra neįmanoma. Ten galim rasti tik sapną apie sapną žmonijos sapną, apie svetimą sapną, kur visi patalpinti ir vyksta kolektyvinis sapnas sapne. Nes tik tamsoje tai gali vykti. Saulėje vyksta gyvenimas, tamsoje vyksta sapnas. Todėl mes raštome visur rasime pabrėžiant, visur, iki 13-14 amžiaus. Nuo 14-15 mes matom kitimą, kuri jau yra katalikybės kopija. Jau žmonės žinius ir žudžius, jau inkvizicijai pradėjęs dirbti savo jodą į darbą, e, teologinis e, pokyčius įpročiuose, įpročius keičiant tradicijomis, tai pavadinkim. E, mes matome dingstant E, tą modernų pasaulio supratimą, mokslinį pasaulio supratimą. Ir primityvėjant iki visiško abstrakcijų, tai va tie neopagonis per kūną ir įsivaizduoja barzdotą dėdą perdžianti žaibais. E, lygiai toks pat kaip dievas, tėvas katalikiškas perdžiantis e, irgi žaibus iš dangaus, dzeusas ir visi kiti. Tai yra abstrakcijos, filosofinės, teologinės savokos, o ne tikroviai esantis reiškiniai. Pats žodis dievas mūsų kalboje yra tėvas etimologiškai, netgi teos, graikiškas yra mūsų senas indoeuropietiškas teos, deos, tėvas. Ir tėvas tai yra va, tas debesis, dangus, jeigu mes pasižiūrėsim. Todėl tėvas debesise sėdi. Tiek Dzeusas, tiek Perkūnas, tiek e, Dievas tėvas, nes tai yra tėvas. Tėvas yra debesise. O žemė yra moteris, motina. Žemalė, gemalė, žg virtimai yra kalbiniai ten. Tai gemalė, gimti yra žimti žemę. Tai žemė yra motinėlė, o debesėlis tevelis. Ir jie jungiasi per kūniją. Per ką, vat, Erikai, tu norėsi turėti palikonių vieną gražią, arba klausytojai čia kai kurie klausysis, su kom tu tik tai gali susilaukti palikonių? Be abejo, su moterim. Todėl per kūną tu susijungi su moterim ir per kūną ateina vaikas. Per kūnyjimas įvyksta. Vėlės, vėliu, vėlelės, leliuko, lėlės, leliukas irgi išėjęs su vėlė surišta, kai perkūnima vėlė, mes turime lėlė, leliukas. Tai perkūnijama, tai vėl yra veiksmažodžiai. Ir pas mus visur rašoma, kad mūsų protėviai garbino saulę, menulį, ugnį kaip kūrybos dalį. Netgi lietuviškas kurti, koks dviprasmiškas žodis, ar ne? Mm. Tu gali kurti, kurti ugnį ir kurti, kurti radio laidą. Tu gali kurti pečių, krosnį ir gali kurti... E, Poemą ar dar kažką, ar ne? Jo. Tai iš... Bet tai yra tikroviai esančias esantis, esatis ir susiję reiškiniai. Ugnis, kūryba yra tik tikroviai perkeičiant medžiagą iš vienos būties pavydalo į kitą. Ir mūsų pasaulio, jūs dabar nustepsi turbūt, mūsų senoji pasaulyje žiūra senovėje Jau kalbant apie e, nuo Petro Dusburgiečio ir žemyn, tai yra nuo 1326, sakykime, metų žemyn, mūsų pasaulyje žiūra lyginama su pitagoriškąją pasaulyje žiūra. Ir dar vienas iš pagrindinių mokytojų mūsų vardama jo ar tai bendražygis Pitagoro, ar priešingai asmuo, iš kurio Pitagoras viską nusikopijavo, jeigu jūs pasidomėsit šito vardu, kurį pasakysiu, mažai turbūt ką sakys, za mokslis arba zaumokslis arba sielmokslis. Tai yra to pačiu laikotarpiu, kaip Pitagoras grubiai gyvenęs, asmo spėjama tai greičiausiai tarp 600, apie 600 metus prieš Kristą, 700. Mūsų pasaulyje žiūra yra būtent lyginama su Pitagoriška. Iš Pitagoriškos mes tik tai žinom geometriją šiai dieną, Pitagoro teoremas, e, Pitagoro figūras ir formas, bet esmė tai buvo tik tai pasaulyje žiūros dalis, kur išeitinis taškas buvo nulis, Šiuo atveju mūsų kalboje išliko mėnulis. Irgi įdomiai etimologiškai galėtų kažkas tai patirnėti, kodėl pas mus yra mėnuo ir nuo, nuo, nuo nulio viskas prasideda, jeigu pasižiūrėsim. Ir mūsų tas pasaulyje žiūro lyginama su šito sampročiu, kuris buvo atspindy abstrakcionavimas tikroviai esančių raiškinių, pavertimas į matematinės E, algebrinės kažkokias tai figūras ir reiškinius. Ir todėl mūsų raštas, jeigu raštas aš kalbu e, audiniuose, raštas e, sakykime, ant prieverpščių, ant verpščių, raštas archeologinėse kap, kapinynuose, kur randami senesni. Jūs pamatysite, tai yra visiškai sutampa su pitagoriškojo pasaulio sampročiu ir sutampa su fraktalinės geometrijos dėsniais. Fraktalinė yra vadinamoji kliūdinė geometrija, kur yra apibrieštos aiškiai figūros ir yra kur lūštančios figūros jos kintančios tam tikram lūžio taške iš, sakykime, trikampis yra sudedamoji dalis oktoedro kokio nors tenai ir panašiai. Ir visas mūsų menas yra tiesiog fraktalinės geometrijos atspindys, kur tai yra tik tai 20 amžiaus e, į pabaigą apie 7-8 dešimtmetį birėjo šitą teoremą, bet pitagoriniai e, sampratai mes atrandam pirminius tos išt, ištakos taškus, kur būtent tas fraktum yra lūžio taškas, kada viena figūra virsta kita ir pasimės randam nuo nulio, virsta ten tiesia, iš tiesės virsta trik, bet mes randam moderniosios fraktalinės geometrijos pradmenis ir todėl ta teologija buvo antiek kaip pasakyti, tik tai prievarta tai buvo e, galima išmušti iš galvos, kad Saulė yra ne, ne tikrovės reiškinys, o štai koks paveikslas yra tikrovės reiškinys. Šiuo atveju nupešta Saulė yra parduodamo sapno dalis. Tai nėra tikrovė. Tai yra tik tai piešinys. Ir todėl visos tos bogžyčios yra perpildytos piešiniais, e, visos e, teologiniai veikalai yra tik tai piešiniai žmonių sąmonės apie tikrovę trečiam amžiui prieš Kristų, e, tūkstantaisiais metais prieš Kristų arba pokrių. Bet tai yra tų žmonių samprotis nieko bendro su tikrovė nebeturintis, tai jų perpasakojimas. Ir jį suabsoliutinti reiškia numirti, nužudyti žmogų iš tikrųjų arba parduoti labai brangiai netikrovę, o piešinį tikrovės. Tai e, pagrindiniai gal tokie, kadangi aš šiek tiek pasidomėjau, ką Pitagoro esminiai, sakykime, yra labai mažai išlikusių jo aprašymų, bet tai, kas išlikė, yra pagrindiniai, taip mm, sakykime, kaip čia dabar, e, pagrindai. O principai, tai turbūt būtų e, pagrindas kažkoks, tai ant kurio statomas statinys. Tai pirm, tas e, pagrindas buvo trijopas ir tai yra tiesti, Lietuviškai, aš čia dabar senąją graikų kalbą, net ne koinę, o senąją. Mhm. Tiesti, lietuviškai tu esi. Čia yra pagrindas. Tu esi, bet tu esi gali, kai aš esu. Nu, vėl čia. Tu esi, po to yra timalista, tai tu mastai, arba tu mali. Nes mąstymas yra malimas. Tu mhm. turi grūdą, tu turi esantį tikrovį reiškinį, kurį sumali. Ir po to žiūri tas sudedamasias dalis visas. E, trečias, e, sakykime, iš sudedamųjų to pamatinio esaties dalių yra tip prakte on. Tai yra tu įkūnyji. Tai pakartosiu, tu e, esi, tu mastai arba mali ir tu tai įkūnyji. Jeigu mes pasižiūrėsime vėl į senąją pasaulėjau, tą pasaulėje žiūrą samprotą, kuri išliko bendrinė visoms, tiek keltams, tiek todėl kad jie tikrovė esančius reikia. Tie, kas tikrovė stebi, turi vienodus panašius apibrėžimus. Nereikia apsimės, kad lietuviai yra išskirtiniai. Ne, mes esame viena didelio pasaulio sudėdamoji dalis esančių pasaulio reiškinių. Ir tie reiškiniai tik tai mūsų kalboje gal ilgiausiai išliko, nes mes nepriem teologinės, filosofinės graikų, E, lotynų kalbos virtusios, jos mirusios kalbos. O šiuo atveju pas mus išliko ir aš po to apie mūsų kalbą dar trupučiuką galbūt sekančiai laidoje pakalbėsiu daugiau, jeigu nespėsim į šitą. Tai mes randam trys sąmonės arba trys omens buviai. E, tai yra sapnojimas arba svajojimas. Sapnuoti ir svajoti. Mhm. Nes tai yra labai panašu, nes tu vaizdiniuose paskesti. Po to eina pabūdimas, ir po to eina miegas. Miegas tai yra mirtis. Rimties tokia būsena, mėgojimo, kai tu nieko neprisimeni, <laughs> nieko neveiki, tiesiog tu, tavęs nėra. Tu nesti, tu įri. Tai va, tai yra trys sąmonės būviai. Sapnojimas, vajojimas, pabudimas ir miegas. Tarptų trijų mes ir esam. Pas mus visur yra trejatainė, devintainė mhm. šitų reiškinių uh, E, bet tai yra vėl, sakykime, su pitagoriniu pasauliu, su zalmokslio to mokslu, kuris viską pradėdavo nuo nulio. E, ir visi šitie trys būviai sąmonės yra įvaldomi ketvirtų būvių. Tas ketvirtas būvis yra vadinamas moksiškumas. Mokšiškumas. Tai yra turėjimas. Turtas. Turi tas. Tas, kuris... Nu, taip turi tas, jeigu jo pasižiūrėsim. Ir e, turi tas, kuris be abejo tu esti, tu mastai, tu įkūnyji. Tada tu turi tai. Visą tai apibūdinama ir va tas mokša mus mokindavo prie mokų. Atsako e, šitas e, puntuko mokas mokšą. Mm. Tai būdavo tiesiog esančių gamtoje reiškinių mhm. pažinimas ir supažindinimas žmonių, kad jie įvaldytų save, įvaldytų tos trys sąmonės būvis, kad įvaldytų tos trys esaties būvis, kurios aš minėjau, ir tada atsiranda mokša. Sanskrito kalba vėl nustepsit, pas mus liko tik nemokšas, <laughs> nemokša. O šiuo atveju mokša tai yra bendras sanskrito kalboje ir apibūdinamas žmogus, kuris turi jėgą. Dar kitaip joga. Tai kai tu viską apibendrini mokšiškume, pas tavęs atsiranda jėga. Gyvybės jėga, perkunijimo jėga, tu esi žmogus jėgoje. Dar kitaip žmogus turinti sielą, slavų kalboje sylą išliko. Ir e, vėl paimkim to 13-12 e, amžiaus šaltinius, mes pamatysim, parašo, visi jie tikėjo į sielos nemirtingumą pagal pitagoriškai sielos transmigraciją pagal pitagoriškąją sielos e, transmigraciją, tai pagal pitagorišką apibrieštą sielos persikėlimą, kuri vėl būdavo daugiau kalbama apie žmogaus iš žmogų, e, tam tikrų e, esančių tikroviai reiškinių, e, persikelimas į tos pačius reiškinius, o ne kaip indų, sakykime, tu kaip reiškinys persikeli į liūtą, mhm. į tigrą, į dar, ar į medį, jo. Šiuo atveju tai skiriasi nuo indiškos, tai buvo, kad tik tai tas reiškinys, ta siela arba tas reiškinys persikelia į tą patį reiškinį, kintamąją. Tai vėl trupučiuką modernesnis už tą buvo. E, bet taip buvo tikima į tą nemirtingumą pagal pitagorinį sielos persikėlimą, transmigraciją, kaip čia e, latiniškai pitagorika, de animarum transmigracione. E, latinai taip apibūdino mūsų pasaulyje žiūrą. Ir net Indijoje, kadangi mūsų protėviai tai buvo tas armatė, kaip aš sakau, nes žemėlapių kitokių man iki pačios, kur būtų parašyta Lietuva, Baltija, mhm ar dar ne, nėra iš tų laikų, išskyrus, kad Sarmatiją Prūsiją galima atrasti dar, bet sudėdamąją Sarmatijos dalim. Todėl aš negaliu kalbėti aš apie tą laikmetį e, iš 20 amžiaus kažkiek, tai aš imu tą, to laikmečio savokas. Tai net ir Indijos pakraščiuose paliko apie keturias, sakykime, e, pasaulio sudėdamasias dalis. Vėl trys pagrindinės ir ketvirta yra išvestinė tų trijų. Tas, vat, mes matysim trys, o ketvirta yra apibendrinanti tas tris. Tai yra darna, čia Indijoje išliko sanskrito kalba dharma, e, tai ne harmonija, atsiprašau, vėl išmeskit svetim žodį, ne harmonija, harmonija yra darnos išvestinė. E, dharmos. E, anglai išvietė iš dharmos harma, harmoniją. Ne, yra darna. E, toliau eina, tai yra bendrinė būtis žemiai. Tai yra darna. Antrasis eina arta. Tai tavo, kai bendrinė perkeliama pamažu į asmeninę, toliau seka kūnas arba kama, išliko indų kalboje kaip kama ir sutra. E, kūno gesmė, išvė, kama sutra išsiverčia pažodžiui kaip kūno gesmė. Tai arba kūno amas, amas pas mus išliko. Kama ir ama yra susiję atimtama dažnai sakoma, ir kūno irgi. Tai yra tikrovė ateinanti per kūną, amo dėka, įkvėpimo dėka. Ir ketvirtas va, tas būvis, jo apibendrės yra mokša. Tai yra išsilaisvinimas, pažinimas, supratinimas ir um, pažinimas. Ir tai yra priskiriama tik tiem žmoginėms, kurie yra išlavėję darnoje. Tai yra turintis jėgą veikti mokšoms. Indijoje jie vadinami jogomis. E, pas mus tai išliko žodis jėga. E, ir tai atsispindėjo ta pasaulyje žiūra ir e, gyvybės medyje, kuris pas mus buvo išliko mene, pasakose, e, visose prašymuose, kad pas mus buvo garbinamas tas gyvybės medis. Ir mes matome, tas medis yra iš trijų dalių. Kiekviena ta trys dalis turi savo trys dalis. Trys, trys šakas, jeigu vėl dainą žiūrėsim, mhm. šakos, trys medės, trys kamienus, kaip nebūtų keista, slibinas ten krulaksto iki devynių išaugo kartais kamienų. E, trys šaknis irgi. Ir jeigu pažiūrėsim 3333, mes pamatysim, kad gaunam skaičių 9. Ir tos trys šakos, trys e, kamienai, nu, sakykime, šakos, kamienas ir šaknis yra tarpusavį susiję į vieną reiškinį, kuris vadinasi medis. Nu, visas trys sujungus, tu gauni ketvirtą medį. Ir e, netgi runa, kurią jis būdavo e, žymimas, yra kaip ž raidė. Rusiška ž. Živata, žaizin, Kirilas ir Metodijus paėmė seną runą, kuri reiškia trys, e, pažiūrėkim, šakas, trys šaknis ir kamienas. Jo, netgi rusiška ž iki pačiai dienai išlaikė tą dalį, nors iš šonų dar dažnai irgi trys išeidavo. Ir tada apibrėžę šitą mes gausim tą lietuvišką saulutę šitą runą apibrėžę, mes gausime lietuvišką saulutę su devyniais spinduliais. Dažniausiai. Mhm. Kuri lietuvių liaudės verpstėse dažniausiai yra vaizduojama. E, dabar jeigu vėl imam, kadangi viskas buvo matuojama su tikrove, tai vanduo, netgi pasižiūrėkime į vandenį, tai yra vienintelis cheminis elementas arba medžiaga, e, kuri turi tris būsenas. Pirma yra garai, trečias kystis, antras kystis ir trečia kietumas, ledas. Vėl garai atitinka šakas, e, skystis atitinka kamieną, kur teka tarptų dviejų, o šaknis atitinka kietumas, ledas. Ir todėl gyvenimas, pasaulis būdavo suvokiamas vat, kaip šitas medis. Pagal medę, pagal ažulą ir mokindavo apie tikrovę, apie esatį, esatį esančius reiškinius. Ir jeigu mes paimsim žmogų, mes pamatysim mūsų kalboj, išlygo irgi trys sudedamosios žmogaus dalis. Tai yra dvasia, E, siela ir kūnas. E, kūnas e, yra, sakykime, galbūt šaknis čia esančio žemėje matomos. Siela tai yra ta tavo jėga, kuris atitinka tą vandenį tekantį. Jeigu nėra sielos, tai depresija, o ta sielos lyga prasideda. Ir dvasia atitinka tą, kaip psichoanalitikai sako, šiai modernus ID tapatumą, nes kai dvasia pasitraukia, žmogus padvėsta, nu, atvėsta e, viskas, saulės nebėra tame žmoguje. Tas lastelės, kurios yra sukurtos į žemės, e, dvasiai pasitraukus dingsta. Bet esant žmogumi, tu gali prarasti sielą, sakykime. Todėl apie tą sielos pardavimą dažnai. Parduok sielą, velniai ten pardavė. Tai yra jėga. Tu parduodi kam savo jėgą. Tu gali parduoti Maskvai, tu gali parduoti Briuseliai, tu gali parduoti e, Vatikanui. E, todėl iš esmės neįmanoma buvo įtvirtinti tų nesąmonių, kur tokia paso, samprata, kuri atsako visus klausimus. Ir pa, pagal pitagorinį pasaulio apibrėžimą, pasaulio centras esti ten, kur tu esi. Tu esi. Tu esi pasaulio centre, nes jeigu ant sferos, ant apskritimo dursi tašką, tai ten, kur dūriai, ten ir yra pasaulio centras. Todėl ten, kur tu esi, yra pasaulio centras. Ir Be abejo, pasodindavo medį gyvybės, kiekvienas tam pasaulio centre, kur tu esi. Ir saugodavo tą pasaulio centrą iki mirties šiuo atveju su kryžiuočiais, kurie pasaulio centras buvo e, vienai atveju Jeruzaliai, o kartais Vatikane, šiai dienai Vatikaną, <laughs> nors vis tiek daugumai įsivaizduoja, kad yra Jeruzalė. <laughs> Tai aš einu, ar pertraukėlę darom, ar Galime padaryti pertraukėlę, iš tikrųjų, atiduosim duoklę reklamą ir toliau tada. Taip. <laughs> Gerai, pertraukėlę pulsai atrie. Pertraukėlė iki. laikas bėga lyg vanduo. Ir mes bejėgiai, ką nors pakeisti. Praėjo vasara, ateis ruduo ir žiema. O mūsų vyduose tik raukšlė nauja. vasara, ateis ruduo ir žiema, o mūsų veiduose tik raukšlė nauja. Mama saky kartu vis dar mano mama. Žmogaus saky kartu vis dar žmogus. tūkstančiai metų jūra taip pat banguos. Ir paukščiai taipogi sparnais plasnos. praėjus tūkstančiai metų jūra taip pat banguos. Ir paukščiai taipogi sparnais plasnos. Žiauri tikrovė. Toliau pulsetrija Žiauri tikrovė ir apie lietuvių pasaulyje žiraivaras Lileika toliau. Taip, tai va, tas gyvybės medis, kuris susidėjo iš trijų dalių ir e, jeigu mes paimsim laikmatį arba kalendorių, e, vadinamai, mes pamatysim, kad pas mus viskas buvo matuojama menuliais, e, pagal menulio mainą e, fazę, kažkodėl tai e, neišsilavinę žmonės tai vadina. Tai turim gražų lietuvišką žodį, ar Maina. ne? Maina fazė. Maina, lietuviškai maina ir daug gražesnis. Tai, kas kinta. Arba, kint, e, e, arba menulio kaita, arba menulio maina. E, senesnis žodis ir su menuliu beje maina yra susijęs, nes jeigu mes paimsim, kiek mes turime mėnesių, 12, mes nevadinam saulėmis, vadinasi, mes matavom viską menuliais. Ir jeigu pasižiūrėsim pagal menulį, yra 3 naktis, menulis nesikeičia, būna pilnatis, pilnatvė, beje žodis su tos yra surištas. Tris dienas būna dėl čia. Iš čia angliškas labai nusteps etimologiškai žodis naudojamas visų aitišnikų yra delits. <laughs> Iš žodžio dėl čia, iš menulio. Jisai angliškai iš pradžių buvo deling. Ir netgi skandinavų vikingų kalboje tai buvo deling, dėl čia. Ir po to deling tiesiog išvirto į delit bet tai yra mūsų kalbos žodis pasiekęs Dyla iš tos senosios pasaulyje žiūros, jo, nes tos senosios pasaulyje žiūros, mhm. mes jos mokinom, ne jiems. E, nes žemdirbystė atėjo iš mūsų kraštų į ten, o ne priešingai. Mm. Ir, bet čia yra dar poro trejata tūkstantmečių. <laughs> bet tie žodžiai savokas iš esmės nesikeitė paskui to laikotarpiu iki kol krikščionybė su savo abstrakcijomis neatsirado, su savo prekybiniais centrais, e, akropoliais ir nekropoliais ir e, bažnyčiamis. Tai e, trečia yra trys naktis nesikeičia pilnatis, trys dėl čia ir trys nesimato. Jo. Tai mes turime devynis e, būsenas menulio, trys tarpsnius – kažkokius tai, kur vyksta maina. Ir savaitę susidėjo pas mus iš devynių dienų. Tre, ir va trejas devynerės, kaip mes pasakom, tai mhm. tai va yra trys po devynis, tai ir išeina. Mėnu, ar ne? Jo, tos trys būsenos, trys dienos su trim būsenom, e, trys e, šakos, trys šaknis, trys kamienai, viskas susiriša ir tie devingysliai šaltiniai, tai buvo mūsų darbo savaitė, buvo e, apie devynias dienas, E, o mėno susidėjo iš 27-28 dienų. Beje, matavo naktimis ir 28 būdavo diena. Jau tas virtimas. Taigi mes matome, kad e, pas mus buvo einama iš išorės į vidinį pasaulį. Iš saulės, iš menulio, iš ugnies į vidinį pasaulį. Krikščionybė, mes matom, yra priešingai. Iš vidinio pasaulio einama į išorę pas mus iš mhm. išorės į vidų, o ten apsuko. Jo, žmog, žmonijos iš vienos aš užkniso žmonės Saulė menulis, nutarė pasislėpti nuo Saulės menulės bažnyčiai ir įsivaizduot, kad jie tai padarė. Tai dabar, iš tikrųjų, netgi tas laidas klausantis, galbūt teologai visokie, filoso, nu, galbūt paprasti žmonės, iš tikrųjų, tai tiesiog žmogus klausas <laughs> yra. jo, svarbiausia, kad žmogus klausytųsi, asmuo. Tai iš tikrųjų mano supratimu dabar puikus metas yra sujungti šias dvi sampratas. Tai yra e, einama ėjimą iš išorinio pasaulio į vidinę ir ėjimo iš vidinio pasaulio į išorinį. Ir e, visi mes turim galimybę tą padaryti stebuklingą iš tikrųjų darbą. Tai e, mūsų pasaulis, sakykime, visų buvo kūryba, laisvėje ir priklausomybei nuo tam tikrosios esaties. Krikščioniškas buvo bandymas kurti priklausomybei nuo hierarchinių institucijų ir laisvėje nuo tikrovės. Pabandėm įsivaizduoti, kad mes galim būti laisvėje nuo tikrovės, nieko panašaus. Tikrovėje yra va, tie du ašies galai. Yra delčia ir pilnatis, yra tamsa ir šviesa, yra žema ir vasara, yra mirtis ir gyvata, Ir viskas va šitų dviejų sankirtoj vyksta dabar artyje. Dabar tyje. E, dar kitaip laikė, tai yra laikyti. Kur mes lyg voratinklyje mhm. esame sankirtoj viena gyja, sakykime, žmonija. Tas voratinklys yra ir bakterijos, ir e, medžiai, ir e, saulė. Tai yra voratinklis, didžiulis gyvybės voratinklis, kur mes esame viena gyja. Ir ta viena gyja pabandė kažkada tai save sureikšminti Ir kaip pasakyti, mes galim paimti, tai yra mūsų likimas ir dalė. Nes jeigu pasižiūrėsim, vėl aš einu į giliuos savokas. Likimas tai yra tai, kas liko. Tai, kas liko neįjungtai dalį. Dalė tai yra tavo dalis. O liko tai, kas už tavęs. Tai jeigu tu tai įjungiai reiškinį, tai dabar tampa tavo tavo dalis. Ir ta mano dalios, mandalos tas ratas, kur žmonės dėlioja. Tai mes turim suvokti, kad mes iš tikrųjų tiek krikščionis, tiek pagonis, tiek komunistai, tiek kapitalistai, tiek lietuviai, tiek rusai, vokiečiai ir žydai iš tikrųjų dėliojam į dalį tą likimą, kuris iš tikrųjų yra tik tai gyvybės kiekis žemėje ir mirties kiekis žemėje. Ir tai, kaip mes tai suvokiame, e, matome tą atspindį Gedimino laiške mūsų visų vienas dievas. Kodėl, ta prasme, reikia iškelti vieną žydų dievą, sakykime, lietuvių dievą, vokiečių dievą, rusų, nieko panašaus. Ir todėl LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, buvo išskirtinė tame sektantiškam krikščionim pasauliu, kur tik tai vienas dievas yra. Ne, iš tikrųjų, didžioji tikrovė e, talpina į save mažasias tikrovės. Mažoji tikrovė yra žydų, mažoji tikrovė yra lietuvių, mažoji tikrovė yra komunistų, mažoji tikrovė yra socialistų. Jas visas sudėjus mes turim tik tai didžiąją tikrovę, mažojant dėl to, ko jinai savyje neturi. Ne tai, ką jinai savyje turi, bet tai, ko jinai savyje neturi. Ir tame Gedimino žodžiuose mūsų visų dievas, nes matom visiškai kvantinę, modernėje fiziką, modernėje pasaulyje žiūrą, dėl kurios mūsų protėviai buvo pasiruošę mirti, žūti ir e, tai tapo savotiškai mūsų ir dabar be abejo klausytojų ir likimas ir dalė, nes mes likome tam, kad tai padarytumėm dalimi kažko tai. Ir e, e, vat kai darna esti pilnatvėje, tarp gyvybės ir mirties darna, tada nebelieka durnos. Vieną raidelę A apvertė į U, A, U tarimas. Ir tu tada nebe darna turi, o durna. Ir kai jos nėra, tada nebėra nei ramybės, nei meilė, atsiranda visokie poreikiai ramybei, atsiranda poreikiai meiliai ir tada vat, religizmas gali pasireikšti. E, prieš tai sardydamas darną. Tai vat, religizmas yra ramybė religinių narkomanų būsena, kuri iškreipia tikrovę. Tai, sakykime, va tose uždarose patalpose žmonės atsijungia nuo tikrovės. Aš kalbu apie Seimą, aš mhm. kalbu apie e, bažnyčias, aš kalbu apie piramidės. Tai yra narkomanų būsena, kuri iškreipia tikrovę. E, aš dar sekančiai laidoj, dabar jau kadangi laikas į pabaigą, sekančiai laidoj kalbėsiu daug apie mūsų žodžius. Pavyzdžiui, Rimti yra bendratyje mūsų žodžius užrašai, bendratyje, mhm. su galūne ti. Ir tu ti at, atjungi galūnę ir mhm. palieki šaknį. Ir skaitai iš kitos pusės. Pavyzdžiui, rimti. Mirti. Taip. Rimti yra mhm. mirti. O mirti yra iširti. Mhm. Jeigu dar gali po vieną raidę net atmetinėti ir mūsų kalba pribloškianti savo veidrodiniais atspindžiais, kurie atskleidžia tą dievišką pasaulio sampratą, kuri nekas kita kaip santykiai su tikroviai reiškiniais. Tai va ta rimtis tai yra religinių narkomanų būsena. Ir ją mes visur matom. Seimuose, visose uždarose patalpose. To, kad tai yra nuo tikrovės atrūkęs reiškinys, užšalęs ežeras. Ir e, kadangi mūsų laida jau į pabaigą, tai aš priminsiu, kaip ir kiekvienoje, etapą, jo, ja, kad... kiekvienoje laidoje, kad iš tikrųjų... Dvi taisyklės, kaip pavadinti tos dalykus, ar nu, dvi galbūt siekėmybės, e, dvi siekėmybės, kurios turėtų būti šiai dienai mūsų tautai svarbios klausytojams. Tai tam, kad valstybės ir tautos pažanga vyktų, žemė su jos turtais yra Lietuvos ūkio pamata. Žemė, mytybo šaltinis, nespekulacijos. Jas valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė mūsų tautos nuosavybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams. Antras – pasaulė žiūra. Laida ši beje apie tai. Kurkime ir laikykime bendros pasaulyje žiūros. Mūsų visų Dievas vienas. Ačiū. Dėkui Jums, susigirdėsime kitą penktadienį. Gero savaitgalio. Iki.